nimangsa mono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning ubanara setyaki wonten timbalan kakang pati udawa wonten timbalan diweji prayoga nunggonira ngadhep sawetara iki ora pangling kaya anakku lanang drep sila geni lan anakku nanang ngrandu gumbala wis anggeni padha raja sak prap tamu nggir pinayunganing kami dadan wa aku ngaturke begitu ngatur ya wo. Iya. Cah bagus ndak tompo. Ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Antasena ora harjo, cah bagus. Slamet tekan aku, Pak Di. Aku ngaturke begitu katur ya, pakde, Di. Iya, iya. Antasena ndak tompo. Ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Kulub atmajaku sakarone. Iya. apa to ing dadi darunane dene sira sowan mongko tanpa timbalan apa ana wigati apa ana perlu saka pepundhenmu Pandhawa ingkang sira aturake kalawan Pak Windrawati sepisan ngaturake bekti katur ya wa ya wis anggeni tak tampa dene dongkap ing ngangka loro Prataku ning negara Ndrawati sowan kersane Kanjeng Ndrawati mau sayekti ora kok para Pandhawa ingkang utusan nanging aku pancen diutus nanging dudu pepunden Pandhawa ora ana li kejaba mung Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar iya wa. Lah wigatine apa? Dene Kakang Semar utusan nglawan Ratmajaku sakarone Marata gage matur ingkang tetela. Ngene ya wa. Nalika semana aku kuwi ngimpi. Jroning pasemenan mau aku karo Kakang utawa Siwa Semar Badranaya mangku sang Iwang Candra sumorot cahyane. nanging ora mblerengi wekasan sapa ing cedhak lawan Kiai Semar dadi kedunungan sorot ing mapan ana nganggane sapa wae ing cedhak lawan Kakang Semar eh, eh eh ngono nggih iya tumuli aku nganti lawan putra-putra Pandhawa sak petara sowan marang Karang Kadempel nanjake marang Kakang Semar Badranaya utawa Siwa Semar apa to sababe lan werdine impen mau lah kok jemel ndoro dasih Ipening yen tak lakoni wa ketitik Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe ila dalah Kakang Semar bakal duwe gawe iya wa lah duwe gawe apa ngger wis anggeni ora kok duwe gawe tekese pribadining Siwana Yantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karangkadempel Tumuli aku nglawan para putra sago sak biantu nglawan Siwa Badranaya. Jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumraping para putra lan pepundhen Pandhawa. Mula ora ana ilang yen aku kelawan para putra kabeh bebantu marang Batripating Siwa Nayantaka. Ya, wis anggene kuwi bagus. Kuwi apik lan becik. Awakmu Ndrawati rumojong. Nanging nalika semana Siwa Nayantaka tumuli paring dawuh, bakal lakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karangkadempel. Dempel nanging ana syarat clana ing kudu dilakoni dening Siwana Yantaka. Tanana ya kejaba mung karang kadempel ora ketang amung tulung kedheping paningal kudu linenggan pusaka Ndarawati ya kuwi Sekar Wijaya Mulya. Mula wa gandheng para putra ing kepandhegan anakmu ndrep sila geni iki wis agung bantu marang Siwana Yantaka tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur marang kendhane Wandarawati muga keparenga nggalih aku nyuwun Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyong marang Karangka Dempel. Mengko yen wis rampung gone Siwanayanta kambangun desa tak kondurake marang negara Ndarawati. Siwa Ndarawati Siwa Prabu Kresna. Wis anggeni. Ana dawuhmu apa wae? Ya bener. Kakang Semar kuwi pancen pengayomaning para Pandhawa, Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jeneng aneh yen to wisanggen itu mulia nyaguhi dituwangkon dening Kakang Semar. Supaya nyuwun ngampil pustaka jamus utawa nyuwun ngampil Sekar jaya Kusuma. Nanging kowe kudu eling, Gir. Semar kuwi namung derajate ngaceplik, Semar kuwi mung ponokawan, Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangetan gone ngasorake marang Ratu Ndarawati? Apa dianggap Sekar Wijaya Mulya kuwi wujute pusaka ingkang loro saudon telu saurupan? tegese dudu pusaka ingkang ampuh. Lah kok dadi ngatasi ping pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndarawati ya kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya kuwi ora kena pisah lawan wakmu Ndarawati mula saiki ya nggir. Kowe tak utus Baliyo sowan marang Kakang Semar. Yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Lan matura babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula Kang Sangga kuwi sanggeni aja gawe geger mbebutek banyu bening kanan goreng Ndorowati. Yen sira kulup atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawing wong tuwa ing Ndorowati iki sira anakku ndelep sila geni. Trem mesti mastuhu dawing wong tuwa. Mula kang saka kuwi sanggeni. Matur marang Kakang Semar golek srana liyane wae. Sak liyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya, mongko derajate ora padha karo Ratu Ndorowati. ateges Kakang Semar kuwi wis modus arta wis ngasorake marang derajating Nating Ndrawati. Aku ing ora trima perkara iki wis anggene. Nuwun sewu ya, Dik. gandeng iki mau wis didum sing rembukan rembugan wisanggeni ning nek ana dukaning Siwa sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh. Aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndrawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndrawati gelar lan gulung Aturi Antasena. Antasena karo matur apa? Ngene, Dik. perkara sampeyan kok nek ke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki mung wong loro saurudun, telu saurupan, mung kawan wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung tegese Siwanaya kaya kae arep derajate ngaceplik nanging kae diwonge Jawanta. Lan aku ngerti. Pandhawa bapak-bapakku wong tuaku ki tanpa sumanding kelawan Siwanaya Antaka tangeh derajate iso mumbul tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangandikane Pak Bing Sadhe karo Siwana Yantaka, aku sing ora trima. Lho lho. Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen ta ora trima? Yen kowe ora trima karo Natandrawati, kowe arep ora trima. Piye? Pak D gelem ngambil mari ngambil sekarang jomulyo apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pak D ora tresno karo Siwono Yantaka, aku tresno karo Kakang Semar, ning kon mulat karo kahanane. Nek Pakde ora maringake saiki ngene wae. Gandhengaken gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tontong, tak tantang jotosan piye? Loh. Kaya jaedan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli. Mergo aku sagu karo Siwono Yantaka. Nek nganti aku bali tekan Karang Kadempel, ditagih karo kakekne Semar, endi Ndoro Antasena? Sekar Wijayamulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin, isin karo mati itu marap Antasena aku luwung milih mati. Dadi wong aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku labuh karo kakekne Semar. Wilaidan iki ora edan, iki tenanan. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Wo lah. Yen ngono kok jeneng anak ing ora ngabekti karo wong tuwa, aku ngabekti karo sampeyan. Nek sampeyan ngergani karo kakekne Semar. Nek sampeyan ora ngregani karo kakekne Semar, nggo beda apa aku ngabekti karo Nata Ndrawati. Dato' senopati wonten negari Durawati menika kula. Menawi jeneng andika anggen Antasena menika badhe nantang dhateng Sinuwun Prabu Durawati, padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate senopati Durawati ingkang pamanipun Setyaki bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwa utawa melu ora? Wah, mboten, Gur. pun kula kantun ngaton ki melu-melu malang rekoso. Nanti papane wonten kadadean Mak Cilik jawi kene. Yo tak lakoni nami musuh Mak panen Kang nek kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah kok dadi iki malah dadi gegeran iki piye? Paman Setyaki iki pepunden. Lah kok dadi tok tantang metu jaba? Ah, ha jengkel aku kowe iki omongan ora rampung-rampung kok. Aku nek omongan ora rampung-rampung iki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki eh, siji-sijine cara supaya aku iso mboyong sekaru Jamulya. Lah iki mengko nek nganti Siwa Ndarawati ki wadul karo bapakmu sapa? Prakudara Antasena wani karo aku gawe rusak Ndrawati wani karo amane Garbaruji. Wah, ora usah ditirokke. <laughs> Wagu ngirokke. Antas idak-idak upamane ngono piye yo. Ora kriwikan dadi grojokan gogyo dacangsan to. Lah terus piye aku nanut kowe? Kowe meneng wae. Sekar jamu kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. wis dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih. Arep sampeyan iku kondang tidaya ning Setyakini Usnopati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Ndrawati. Bagus. Semono kok aku, Wak, Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Weneh ki ora sekali Jaya Mulya. Ora mbok wenehke dijajal. mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena men disekseni wong manding ayo menang endi Setyaki karo Antasena kene margane patimu tangga tak ayoni Setyaki Setyaki aja kaya bocah cilik iki ki wong tuwa. Inggih. Nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora ora nuruti marang mubal babalik nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono. Lah kowe iki mbelani Semar ki kowe entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Ndrawati? Hm? Nganti tok labu kowe wani karo makmu cilik Garba Ruji, kowe entuk apa sebab tak takon karo kowe? Iki kok nganti gegeran, Upama antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara, kowe Prabu mbelani kalian kula. Lah, rak kriwikan dadi kerojokan to. Terus aku mungsu Werkudara. Ayo. Ah coba nek mungsu Werkudara apa aku kira-kira menang apa piye? Nah, berarti ki ngene iki nek urut-urutane ateges aku sing menang. Ah mboten saged ta nek ora iso coba apa piye? Monggo eh we we we. Wis ta? Walah kendel kabeh. Lah kok ora iso deleke kaya ngono ki karepe piye? Aku mau carane kaya ngono ki. Eh, wong edan tenan. Panjen wong loro ki wong dugal kewarisan tenan, setyaki. Wonten dawuh. glibet ning antariksa kowe ora? Piye, kula semrep nanging sinten? Wis anggene ya. Lah wong sekaru Joko semua kita lenggahke neng pagedongan pusaka lah kok bocah kok wola eling-eling anake Janaka Janaka sing gerang senane nyolongi wong wedok. Sing cilik ya pinter nyolong pusaka. Setyaki wonten dawuh tunggune negara. Aku tak weruh kaya ngapa to karepe Semar iki kaya ngapa? Yayi Janaka unen timbalan Koko Prabu Werkudara. Nggih. Usawetara dadi penggalianing pun ngakang pendak-pendak Pandhawa mlumpuk ana ing Praja Ngamarta. Lah kok dadi ora katon putramu Werkudara ingkang katon sowan ana ing Praja Ngamarta. Malah piranganing putra ing Madukara ndak kespadake. Ora ana suwaning si Abimanyu. Arjuna, putraku menyang endi? Koko Prabu. Sampun sawetawis sugi kula mboten sumerep dhateng putra Waduka pun Abimanyu. Malah sak mangke ujaring para Nayaka ing kasatriyan Tanjung bilih Abimanyu sak mangke mindhal saking negari utawi kasatriyan Tanjung Anom semono uga. Wah, Antarja Gatut lan Antarsena uga ora sowan ning Jodipati. aku dhewe ora ngerti menyang endi dunyane anak-anakku ning gandeng tumrap aku Antarja Gatotkaca lan Antasena kuwi bocah nom sing lagi rumagang mbok menawa ana bab lan ana perkara sarta nedengi lagi seneng srawung kalawan kanca-kancane sabarakane barep kakangku Derengan tos pare pesame mbal wacana kasarusawaning Raden Abimanyu sumamono Raden Gatutkaca dumraja kanpa lapan. Abimanyu ana wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa inggih wa Prabu sewu kalepatanipun ingkang putring Tanjung Anom kula nyuwun pangapunten krana sawetawis wekdal kula boten sowan wonten praja ing Amarta kula ndherekaken sangganing para kadang ing kapandhegan dining kadang kula pun nyayi wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwana Yantaka Kakang Semar Darbi gawe apa kulup netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitaaken dewa tumraping kadang kula pun nyayi wisanggeni bilih Siwana Yantaka wonten salebeting pasempenan kanthi ngalmawa cahya tuwe namangku sanggiwang Hyang Candra. Kumonten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa. Namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linambahan apa syarat sranane nggir putraku Tanjung Anom. mboten sanes kejawi namung ingkang putra pun Nabi Manyu dinuta dening Kyai Nayandaka supados nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat Klima paring adawu. Apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babakan pustaka jamus yang jimat kelima sodo? Yen to pustaka jamus kelima sodo kuwi pusakaning para Pandhawa, kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta. Monggo ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen syarat sranane kudu mboyong marang pustaka jamus nyang jimat lima sada atma jaku bocah bagus mula bali marang karang kadempel matur marang kakang semar yen to pandhawa ora keduga ngaturake pustaka jamus nyang jimat lima sada nanging bakal ndak aturake pusaka lamun kakang semar bisa ngendikaake apa to ing dadi gegayuane dene dadak mbutake pustaka jamus miyang jimat lima sada kulub Nuwun pamunten Bu. Hari bakso ingkang putra ing mringgo tani kemunjo atur sawadya Kanjeng Prabu. Monggo kula sampun kebacut prasetyo dateng Siwana Yantaka. menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus Klima Sada. Sak mangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetyo parandiri mboten saged linampan. Mrengking saking menika keparang mboten keparang kula badhe nyuwun pustaka Jamus Klima Sada. Upami mboten dipun parangaken dinten sak mangke halumung para Pandhawa mboten ngaken kang putra minangka dados putraning para Pandhawa. Pandowo. nanging menawi paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wong. Sedewa, lonten maring adawuh. sira siat diaja nganti wedi kangel. Pisan ingkang padha bondo yudo aku ora kepengin kawula negara Ngamarta weruh Werkudara ngajar kelawan anake Janaka milara kelanat pajaning si Abimanyu Sedewa. ora ditata. Wah, ing atase kuwi anak werku Dara bobote mulih. Milih bobot Semar mbangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun laturaken menika sanyata, sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lati nanging wonten ing ati. Menawi kantos kula mboten saketaken ngaturaken pustaka Jamus Klima Sodo. Badhe wirang bebarang raos sing manah kula luwung boyo tekaning pati mutar tenane. anakku bagus. Abimanyu anakku. Ojo banget banget nggonmu gawe wirang marang wong tuwa. Kanjeng Wong Prabu kuwi sesembahan. Wong atuamu, Koko Prabu Punta Dewa kuwi banget. Ndak aji-aji, lah kok dadi wani kowe. Matur ing kaya mengkono padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerak. Kula nyuwun pamunten Kanjeng Romo. menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labetanipun Kyai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng paduka ngantos sak paduka jejer minangka dados langing jagat lan curing bawono menika mboten merucut kaliyan labetanipun Kyai Semar Badranaya mulang karo gerangan ngono timbalan mundak dadi rasane para kamula sak negara ngamarta ingkang padha ora seneng ingkang padha ora demen lawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok mung perkara kaya ngene kok dadi nganti gegeran iya kanjeng paman kemaringipun pustaka jamus lima sada nadyan tanpa dingerteni dening kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak pundhut saka ing pagedhongan pusaka panawaduka gawanan aturna Kyai Semar Kanjeng Rumulan Kanjeng Paman aku mengko sing ngurusi wong tamu mbok garwa sediwa nggih lah kok si Adi mapan ana ing kene mugi andatos nang kamuningan sedaya sampun dipun dawaken dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kula nyekedah ngrampungi perkawis menika kerampungane piye Pustaka jamus ki maksudku kula dateng putra Kamas wah wow, ora edan ya aja ngapusi alur kudoro mboten malah samangke galuh kecakan pun Abimanyu sampun wangsul dhateng karang kadempel. Wah, jambrok tuh ya. Monggo kula nderekaken. Antarja inggih. Kula ingkang sowan wa. Parang aturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning awakmu mandura tampan ngono. Lho mendika jimat paripe dayanune kasantosan. Piye? Hmm? Ana apa lak kok dadi janur gunung kadingaren? sirat Majakun Jangkar Bumi sowan ning negara Mandura. Sepinten kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadono? Apa pancen sowanmu diutus karo wong atlamu apa diutus pemunden Pandhawa? Apa saka arepe anakku lanang dhewe? Iye. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadono. Mugi antadosna ing kawuningan wau sowan kula menika sak mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipunutus dening Siwana Yantaka. Lho. Semar Badranaya. Ih, kasinggihan mekaten. Eneng apa? Nalika semanten kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa. ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kalian Kiai Semar. Sabab sak mangki wonten madyaning pasumenan Kiai Semar kadidine amangku sanggiwang rembulan wekasan raganipun Kiai Semar mencorong mawa cahya. Tumuntun sinten ingkang caket kalian Kiai Noyontoko. Badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kiai Kiai Semar wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng karang kadempel jebul nyatanipun Kyai Semar badhe gayu utawi badhe bangun desa namung mugi dados ning kawuningan wo sedaya ingkang dipun tindaken Kyai Nayanaka menika mboten bani saged kelampah duwin mboten saged kasembadan malah mboten saking pambiyantripun Paduka wo Mandura lah terus aku tuh piye Paduka Prabu Kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kiai nenggolo Tuwin Kiai Alugoro. Kula suwun ngambil badhe kinaryo sarasana pembanguning pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugoro kasinggihan mekaten. so, noko Bagindra. Nggih, wonten dawuh. Apa ingkang mbok aturake mau banget banget gone ngias marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang dijeluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa. Slagining Nalendra, Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok ngias marang Nata Mandura? Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa? Ndur saya tak takon karo kowe. Semari derajat apa? Ing ngatasé mung kepengin bangun desa wae datang aku. Syarat srana pusaka. Pusaka nenggala ki pamunaing satu sekti. Kyai Alugoro ki pamunaing satu sekti. Kowe dudu pusaka Baen, baen, nanging paring reseng Iwang Bathara Brahma. Duk aku nglakoni topo ning tengah alas. Hmm? Yen kudune Semar ki ngawang karo jejere. Jejere mung ponokawan. mung loro saudon, telu saurupan. jejereming batur golek sarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajat ing Nalindra yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura Semar kuwi ngecek karo Nata Mandura ontor yo Yun bebasan sampun ngantos kok namung prapteng ngantoko nadyan dados bleduk raganipun Antarja trimahku lho mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugoro. Lho. Mekaten sampun dados prasetya ning manah kula. Wah, jagad jagat dewa pantri kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajri wae nek wedi bali kula mboten wantun wangsul langkung ajri kalian Kyai Semar menawi ngantos kula dipun dukani dening Kyai Nayantaka sebab sedaya sampun sami nyebat Kyai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni menawi ngantos kula dipun sumpai dening Kyai Semar menawa mboten nalungsa gesang kula yen ngono abot Semar mbane Balatewa nggih nyuwun pangapunten paripaoso kedah mekaten iblis kowe sepuh ora iso meper mubal babaling kanepsun. Mula sora karo wontur aja gelem-geleme. Apa dianggep aku kalah karo sampeyan? Yen pancen sampeyan ora kena dikandani, sampeyan ora kena dileremake rasane. Ayo. Tak ajangi jembar legane atiku, wontur ora bakal mundur. Padangi wani petengane apa meneh. Alah tobat, tobat kok dadi malang krek. Ning ngarepe wong tuwa. Wis tak antepi, Wah Prabu. Yen pancen sampeyan disuwuni ngambil pusaka, malah sajake duka ya yasinipe mula sora karo Unturjo. Aku ki menungso. Nadan aku bocah wingi sore nang kedurungan rasa. Aku yang dijiwit ngrasake loro, yang ditabuk ngrasake loro, apa meneh dicempalani dening Wah Prabu. Ayo, nek pancen ratu mandura ngejak Suloyo karo wong jangkar bumi. Tajange jembar legane ngatiku. Wah, panusmane Jajalarat Wani karo Rata Mandura, jaluk mati cara piye? Kakang Prabu, Kakang Prabu. Lho, Kresna, nggih Kakang Prabu. Wah, panas maring jajanan. Antar Jawa kandhane lho. Hm? O menungsa sing jeneng Antar Jawa kandhane lho. Sing grang ora mulang, bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing atase bayi wingi sore wani karo wong grang. Antar Jawa wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Mandura? Nuwun pamunten. Estunipun kula namung badhe nyuwun kula ambil senjata nenggala iki ani alugoro. Kinarya sarat srana Siwana Yantaka anggenipun mangun desa. nanging sajaipun siwa manduro malah duka sinipi. kula dipun cempalani kula dipun ajar satemah katetangi raos sing manah kula kula menika nuwun sewu dipun lairaken menika wujudipun satriya menawi ngantos kula dipun pola kados mekaten monggo kula boten wantun do nyono crak nyono dikira antarja ki wong jirik getih wedi mati kok ora bu nggih menawa ora bu sampun dawahaken asta kan pun nontor jo yo pancen tak sengaja men bocah iki melek takon bali nang karang adem ora gelem malah nantang karo aku lho kowe nantang nontor jo mboten kula mboten nantang malah kula kebaking toto krami kula kinten mboten singlar saking unggah-ungguh nanging sajaipun siwa mandura menika ingkang nuwun sewu mboten saged meper dhateng mubal babali kanepson pekasan kula dipun ajar nuwun sewu wong Prabu Ndrawati menawi dados kula dipun dawai asta utawi dipun jembalani dening Kanjeng Prabu Manduro tartemtu panjenengan ulibati runtik penggalipun. Kok Prabu? Heh. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngampil Kyai Nenggala kan Alugoro. Lho. Sing jelek iki jane sapa Semar apa kowe? Inggih, kula ugi nyuwunaken ngambil Kyai Semar. Kose to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena. Lho lak dikontosen arga apa? Ngendikanipun dipun utus Kiai Semar. Sakmenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kiai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka. Wonten Karang Kadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken nenggol kalian Alugoro. Lho Semar kok dadak nglumpukke pusaka ki karepe nggo ngopo coba? Ndara senon matur nuwun nggih. Iya, Kek. Padha-padha Ndara Gatotkaca matur nuwun. Iya. Siwa Semar. Eh, Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Angin sampeyan kepengin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun pangapura. Pusaka Diasta dewene Kanjeng Prabu Mandura. Kuse, Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna panjaluke Kakang Kayandaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu. Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugara Kyai Nenggala. Eh, alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok. Kok Prabu? Nggih. Alugara Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Rujane areng apa to? Eh, mang dadekke siji riyen to. Dadi gatekke. Mbok menawa sedo payu mayang. Iso dinggo lakone iki apik. sedikit tapi bermakna. Heeh. Mm -mm. Bermaknane ngono apa ngandelar. Niki pancen wis didhawuhi dening pukulun Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo Marsih, Asih kok Marsih. Marsih. Kudu dadekke tunggal niki. Eh. Nek cara sakniki kekuatan telu niku dadi siji terus mengko wonten sunar sing munggah wonten langit. kaya film modern ta. Kaya Terminator ta, Tru. Ramen. Kok bayange ngono kuwi, kok bayange. Oh iya. Heh, mancen syarat niki dadi srana. Iya menika tumedhaking kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye, Tru? Sip ta? Heeh. duka kang senapa sampeyan napa kula niki mengkari manut keparinge sing gawe jagat merga Pandhawa niku pamomonge wonten kalih Sinuwun Darawati kalih Semar Kanthi sarana pikantuk wahyu pamomong niki eh pusaka dipun mbak piyambak-piyambak yo Janowo pusaka digawa nggih Ampuh-ampuh ya terus ah. ayo kekuatan pusaka kok niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa mergo wis sinampiran pakaram nengko dados pamomonging para kawula muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah loh jinawi ayem tentrem rukun niring sambikala bagas kewarasan tasah sinanding ndara